فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهدة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta litinin ɗaya da watan safar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu shekara arba'in da shida wanda ya dace da biyar da watan takwas miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'uwar dawa da wasu ka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi wallafar al'imam ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin bitarin alkhairi da albarka na alfurqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. Wanda wannan shi ne darasi na arba'in da da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala a jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako. muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kama hannayenmu zuwa ga abin da yake daidai ya sanya mu wanye lafiya a wannan rayuwa da kuma gafarta mana kurakuranmu muna cikin babin da malai ke ce mana bayanin atharu dhunubi wal ma'asi atharu dhunubi wal ma'asi watan tasiri ko kuma ka ce mummunan tasirin da saban Allah da zunubai yake haifa wa dan annabi Adam wa jiki wa zuciya mun riga mun ambaci ababe guda eh, ababe guda hudu cikin abubuwan da malam ya faɗa abu na farin shine Allah yana haranta wa mutum ilimin shari'a abu na biyu Allah yana haranta wa mutum arziki abu na kuma mutum yana samun kadaici da ma waton kada ya ce a ah, da yake samu a zuciyarsa a na hudu kuma kalaicin da mutum yake samu a tsakaninsa da al'umma da kuma rashin natsuwa yau za mu tashi maganar malin da yake cewa ah, wa minha ta'siru ta'siru umurihi alaihi fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alaihi وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا mali yake cewa sautin baya fitar ko mali yake cewa wa minha tasirin da zunubai da kuma saban Allah suke wa dan annabi Adam daga cikin su abu na biyar ta'siru umurihi alai shine zaka ga cewa al'amuransa su yi masa tsanani zai fuskanci tsananin al'amurra na rayuwa ya fuskanci tsananin al'amurra na rayuwa ba sauƙi a al'amuran rayuwarsa fala ya li'amarin illa ya ji duhu muglaƙan hu. ba wani abu da zai sanya ma gaba ya fuskance sa a rayuwa ba ce ya tarar da an kulle masa wannan kofar ce sai ya ta da kofar abun allike take duk abun da ya fuskanta na rayuwa yake nema to sai ya tarar cewa wannan abun kofar tana like ba abu da take ma'ana yana wahalar ya samu wannan abun sai ya zamanto cikin damuwa da kuma kunci na rayuwa aw muta'assiran alai ko yana wahala a kansa ko abun ko subhanahu wata'ala ya hana wa haihuwa ‘ya'ya suka shiga cikin damuwa da rishin natsuwa da kwanciyar hankali suka tuhuga aya suka shiga cikin nema ka'in da na'in dare da rana akan Allah ya arzuta su kuma bayan Allah ya ba su arzikin na ɗiyan sai zamanto kuma ɗiyan za su wahalar da su a rayuwa sai zamanto wahala ce gare su Eh, matukar wahala jarabawa ce ba karama ba suna wahala akan wa'annan yaran wahala da kafin samun yaran ba sa yin ta to wannan duk yana cikin abun da ke ja ake cewa mutum yana da wani sabo da yake yi sabon Allah ne da ke jayo wannan al'amarin Allah ya raba mu da sabon sa malike cewa wa hadha kama anna man ittaqa Allah ta'ala lahu min amrihi yusra kamar dai haka duk wanda ya ji tsoron Allah ya aiwatar da abin da Allah yake so ya kuma rabu da abin da Allah baya kauna baya so to Allah yana sanya al'amarinsa ya zamanto cikin sauki ma'ana Allah yana sauwake masa al'amuransa kamar da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره ba shakka duk wanda ya ji tsoron Allah cikin al'amari na rayuwa Allah subhanahu wata'ala yana sauwake masa al'amuransa jama'a mafita idan ka ji tsoron Allah cikin komai na rayuwa to Allah yana sauwaƙe maka al'amurra a rayuwarka sai ga duk abin da ka dafa kake nema wannan abun akwai albarka zaka ka cikin sauki kana nema abin da mutum zai wata wata biyu shekara yana nema kai kana shiga cikin al'amari sai ga wannan abun ya ka sami kuma wallahi azin cikin kowane bangare na rayuwa shi yasa jin tsoron Allah kulliya ce wa dan annabi Adam yana ƙara sauke maka al'amura na neman kuɗi ne na zamantakewan iyali ne na aiki ne a mu'amala ta gwamnati na wace ce in ka ji tsoron Allah sai ga mai gidanka a ofishin rajin jin tsoron ka idan ka zaman to taki mai jin tsoron Allah mai gidanka a shago yana saunar ka idan ka ji tsoron Allah a cikin al'amuran makoda za su shawo maka lahiya Allah zai taimake ka akan kowa ya zaman to cikin kana cikin rayuwa a cikin soki ba ba ka cikin tsanani na rayuwa ina fatan mun fahimta malai ya cewa eh, faman attala taqwa daga duk wanda yayi watsi da jin tsoron Allah duk wanda yayi watsi da jin tsoron Allah ja'ala lahu min amrihi usra sai Allah subhanahu wataala ya sanya wa al'amarinsa ya zama to gaba da tsanani ne idan mutun yayi watsi da jin tsoron Allah ya daina jin tsoron Allah cikin al'amuransa to Allah subhanahu wataala yana tsananta masa al'amarinsa fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra jama'a mun fahimci karatun ko idan ka ji tsoron Allah subhanahu wataala kai zamanto mai kiyaye dokokin Allah to sai Allah ya sauwake maka zuwa ga sauki ka tashi neman aure sai ga babu wahala sai Allah ya sauƙa maka al'amari ta shiga cikin kasuwanci sai ga kamar abun da ake ta bada labari an wahala sai Allah ya abun nan kana konkur ko ne examen ake yi sai ga mutane na ta wahala suna ta fama da takardu tun safe har dare kuma duka baka wuce awa 1 minti 30 ka duba sai Allah ya sanya albarka cikin abu. kuma Allah ya rike maka wannan abu sai ka je ka rubuta kuma ka wuce su ba su wuce ba ko kuma shi shine fasara sirruhu lil yusra amma wa amma man bakhila wastaghna kaga wanda ya yayi rewa eh, kaga yin rewa nan cikin abin da Allah baya so sannan kuma ya ya dina wadata da girman kai cikin al'amari ya kuma ƙaryata da kuma sakamako da Allah yake baiwa masu imani to Allah zai tsora ta zuwa ga abin da zai wahala a rayuwa sai ga mutum yana ta wahala sai ka yi olar kaya asara da yake ciki ka kawo kaya ka da kayo kayan wala Allah wani ka bi wani saukin ba sai nashin ya kare naka wasu kare ba sai ga Allah ya jarrabe ka da san mace tana tawal da kai a gida tana ta muguwa duk abin da kai wanda ba ta baka birge ta ko Allah ya jarrabe ka da diya fitina mustawahalar da kai ka je kudi su doke su ta sa maka tansiyo Allah ya kare mu Allah ya rufa mu da asiri قال يتي ولا ويا لله ويا لله العجب yace ina mamaki abun mamaki cikin wannan al'amari akwai abun mamaki cikin wannan al'amari kaifa yajidu al'abdu abwab al wal masalih masdudatan anhu wa turqaha mu'assaratan alayhi wa huwa la ya'lam min aina utiya tayaya mutun zai samu kofofin alkharrai da kuma harakoki na rayuwa an taushe masa ga kogofin alkharai da kuma almasalih ababe dada da ababe kyakkyawu na rayuwa an taushe masa wannan abu an hana sa ga kai da ci sannan kuma hanyar samun zuwa ga wannan cin nasarar na rayuwa eh, ga ta mu'assaratan alai tana wahala a kaisa wa huwa la ya'lamu min aina utiya kuma alhali bai san ta ina ne me dalilin wannan abin ba anan malam yana son ya ce muna duk wanda ya fuskanci wani abu na al'amarin rayuwa wanda wannan abun alkhairi ne tsantsa a cikin sa cikin kowane bangare sallah ce azumi ne sadaka ce umara ce sada zumunta ne duk wani nau'in alkhairi da ake aiwatarwa na rayuwa aure kasuwanci da sauransu sai zamanto wannan abun gashi kana ganin abun zahiri kuma abun ya dace da kai amma kuma an hana ka ga kai da wannan abun to ya kamata kai a matsayin ka na mutum mai hankali ka tsaya kai tunanin miye silar rashin samun wannan abun da baka samu ba daga cikin abun da ke jayo wannan akwai sabon Allah subhanahu wataala da kuma yawan zunubi kuma mutum karatun akwai lokacin da za a maka alkawalin kuɗi masu tarin yawa ko kuma wani karatu tuna ai daga cikin abin da mutane su fahimci ba cewa karatu shi ma alkhairi ne ko ba kuma ba karatu shi ma alkhairi ne tashi cikin dare ai ba karamin alkhairi bane ko zuwa sallar subahin ai ba karamin alkhairi bane ko yin azumin litinin da alhamis ai ba karamin alkhairi bane akwai wanda wallahi alazim yana son ya dinga yin azumin litinin da alhamis amma Allah ya hana sa yayi yayi sai ya kullanne kuma sai ta sai a walwale ya kamata a ce ka tsaya ka tambaye kan kawo me dalili to daga cikin abun da ke jayo wannan ce akwai saban Allah da yawa ta zunubi akwai wanda sai ya kulla yana son ya tashi yayi kiyamul laifi, ya shirya ya da bukatu saboda yana son ya dace da da auqatul ijaba lokacin da ake ake biyan bukata in ka roki Allah Allah yana karba kai bari kai ku malamai suka ce hatta ka samu damar ka gaya wa Allah bukatar ka sai in Allah ya ga dama <laughs> kun ba shiga cikin ba kowa ba Allah yake bai wa damar in ya shiga damuwa ko yake da wata bukata wani abu ya mai da al'amarin sa ga Allah subhanahu wataala ya roki Allah subhanahu wataala ba kowa bake wannan akwai wanda tsananin sabon Allah sai Allah ya hada masa damar ya roke sa balantana a karba masa balantana har yayin tunanin awqatul awqatul ijaba to idan kaga cewa kana son ka tashi kai na filo-filo abin ya gagare ka kuma kai ka iyayen ka duk yadda kamata kai ka hanya ka bi kuma abun bai yi ba to ka duba cikin abin da kake aiwatarwa wala Allah akwai sabon Allah da kake yi silar shine wannan sabon da kake wa Allah shi kuma Allah ba zai barka mu wannan lazza ta ibada ba jama'a mun ba shi karatu Allah ya sa muna ganewa Eh, wannan littafin ko na uwar dawa da za mu tsaya mu fa'inci haƙiƙanin karatun ko wallahi al'azim da zuciyarmu za ta wanku za ka rayu a duniya ba ka da damuwa ko a duniya da ikon Allah saboda duk wani abu da ya taushe maka na rayuwa to malam ya maka bayanin cewa fa ga hanyar da ya kamata ka bi domin ka samu warakar wannan abin ashe yanzu ga wata wani magani kyauta malam ya babu cewa duk wanda ya ga wani alkhairi yana tinkaro sa kuma wannan alkhairin kin sai ka rasa sa kai da alkhairi ya zo sai ya ka sai ka gasa gashi nan kamar zaka samu sai ka rasa to ka bincika ka akwai sabon Allah da kake wa Allah kana bari wannan alkhairin zai zo zuwa gare ka kuma ka'ida ce ta rayuwa daga lokacin da ka ketare dokar Allah sai ka wahala na shakka ka sa a ranka cewa idan ka ga mutum yana wahala ko ba shakka in dai ka fahimci zahirin alqur'ani mai girma ko to wuce dokar Allah iyakar Allah na cikin abun da ke sa mutun ya wahala bari ba ku misali guda daya mu koma suratul kahf ubai subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi Musa da shida da da sa suka je za su je wajen Khidir neman karatu ko da yake da yake cewa shi atina ghada'ana وإذ قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا سيتمي قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر إيه واتخذ سبيله في البحر عجبه to mu dawo aya ta farko wa idh qala musa li fatahu ina so mu dinga ta'ammulin qur'ani ne Allah ce tuna ka ambata musu lokacin da annabi musa ya ce wa dalibinsa atina ghada'ana zo muna da abincin mu na rana al-ghada shi da abincin rana al abincin karin sahiya al'asha abincin dare mu rike wannan idan aka ce al-futur shi abincin karin safiya al-ghad abincin rana al-asha abincin dare sai ce atina gada ala zo muna da abincinmu na rana sai ce laqad laqina min safarina na nasaba ba shakka mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiyar ta malamai suka ce annabi Musa bai gaji ba bai wahala ba sai lokacin da ya wuce inda Allah ya kwarce sai tsaya a ina ga ce ya tsaya daidai wannan saharan nan ne inda malamin yake sai ya wuce daga lokacin da ya wuce to sai ya wahala a kaida ta Allah kullum in ka wuce inda Allah ce ka tsaya to sai ka wahala ko kuma da ina fata mun fice karatu tun ai a bayan ba ce ya wahala ba lokacin shi ga ce ya wahala lokacin da ya wuce a inda aka ce ya tsaya da ya wuce sai ya wahala a rayuwa to Allah ka raba mu da wahala eh Allah ka raba mu da wahala to mala yake cewa da haka idan kaga cewa hanyoyin alkhairi na fuskantar ka da kuma abubuwa na jin dadin rayuwa an taushe maka to ka tsaya kai bincike akwai sabon Allah da kake wa Allah in ka bari sai Allah subhanahu wataala ya mi ya gure maka wannan abu na ba ku tarihin daga cikin eh, abin da ya faru da annabi Musa shi da sahabbansa aka fito ana roƙon ruwa annabi Musa yayi addu'a yayi addu'a Allah ya bai saukar da ruwan ba annabi Musa ya roƙi Allah Allah mun yi addu'a me yasa ba karba mana ba Allah me muka yi sai Allah ya ce wa annabi Musa a cikin kunan da kuka zo roƙon ruwa akwai wannan shekara 40 yana saban Allah subhanahu wataala in kuna son Allah ya yi ruwa to wannan mutunan sai ya mi sai ya fita da cikin cikin ku annabi sai ya ce jama'a to kun ji abin da fa Allah ya faɗa wannan mutunan ce to fa yanzu in na fita kowa zai gano cewa ni mai sabo ne Allah sabon nan kai nawa kuma Allah na tuba ka yahe ne, sai ga ruwa suna sauka nan take sai ruwa suka sauka annabi sai ta bi Allah ba wanda fita kuma Allah ga saka da ruwa Allah ya ce ya tuba hanga ya tuba kuma na yahe masa an karbi tuba shikenan wuce wuri to kullun kaida ta rayuwa mu rike wannan karatun da kyau kun fahimci karatun jama'a ko Allah ya mana albarka mala wa minha na daga cikin tasirin zanubai da saban Allah zulmatun yajiduha yajiduha fi qalbihi haqiqatan yahissu biha kama yahissu بظلمة الليل البهيم إذا إذا لهمّ ما yace akwai wani duhu da mutum yake samu a zuciyarsa haƙiƙanin duhu ya hissu biha da mutum yake jin wannan duhun kama ya hissu bi zulmatin lailil bahimi idan lahamma kamar yadda mutum yake jin cewa duhun dare ya shigo idan duhun dare ya shiga to kowa yana gane cewa tabbas wannan dare ake ko to haka wanda yake saban Allah to yana zuciya tana shiga cikin wani duhu yana kasan idan an ce an shiga duhun dare to haka shi ma yake jin duhun a zuciyarsa in ka san kamar duhun dare ya sabga an yi lisha duhun ya sabga wata hanyar bata bata biyuwa musamman irin wannan wannan lokacin kana tsoron ka shige a buge ka a haushe mashin haka ne to shi ma yana jin wannan duhun azu a zuciyarsa akwai wata hanyar dida ka in duhu ya sabka dida ka kunna fitilar mashin zaka ga abun akwai akwai saura to haka shi ma yana fama da wani duhu a zuciyarsa wanda kuma idan zuciya ta makance to mala an samu matsala idan zuciya ta makance an ita zuciya ce kin jiki gaba daya idan salahat salaha al-jasdu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu in ta gyaru jiki ya gyaru gaba daya in ta lalace gaba daya jikin ya lalace Allah ya gyara zukatan bi rahmatikal lati wasi'at kulli shay'in malike cewa faitasiru zulmat zulmatul ma'siyati liqalbihi ka zulmatil hissiyyati libasrihi sai duhun da zuciyarsa ke fama da shi ya kasance kamar duhun daren da yake ji in duhu ya shigo da dare idan an yi dare kana jin cewa yanzu da dare ne haka ne kana buƙatar fitila baka gani da kyau abun baka ganin abun da ke ke gaban ka da kyau Balma wani ganin sa yana yana ragewa da da da ko wanda kuma kusan Allah subhanahu Ta'ala a cikin hikima ta Allah da ƙwarewa ta Allah da Allah ya halitta jijiyar take kusarunto maka da gani daban jijiya mai dogon tsinke daban jijiya mai banbanta launi daban jijiya take sa idon ya kibta daban ko kuma suna ta yanzu akwai wanda shi fa jijiyarsa da take ta yo zume ba ta ba ta zume kusan annabi Sala an taba haskaka masa yace sai da ya gano gaba bangon duniya gabas da yamma zume kinta akai masa gaba ɗaya Kaduna duniyar sai da ganta zulekinta aka yi masa ko to wannan jijiyar tana in ta lalace sai ga mutum akwai wanda kuma jijiyar eh, ta ganin kusa ne bai gani in kana kusa gani shi bai gani kyau sai dai sa akwai wanda kuma kusa ya gani baya gani akwai wanda kuma duka Allah ya hada ma bi akwai wanda kuma duka bin an ce masa dai ganin kusa da tana nesa to kuma daga cikin abun da ke kawwa ya ganin mutum ka zamanto idanunka suna gani da kyau shine yawaita kallon alqur'ani mai girma ba shakka al-imam al-qurtubi alayhi rahmatullahi ta ce cewa duk wanda ke tadabburin alqur'ani yana karanta sai yana kallo tadabbur to da ikon Allah zai mutu da idanun salafiya lau daga duk mai son ya mutu da idanun salafiya lau bai dan jagora wala ba in ka san musamman ma yanzu da wannan ah, hasken salula <laughs> to in dai kana son ka mutu da idan ka lafiya lo ba dan jagora to ka rike alqur'ani mai girma ba na ba fa qur'ani na mushafi ka rike a hannu ke Allah ya datar da mu to malai ke cewa ka zulmatil hissiyati li basri kamar da yake ganin duhu a idaninsa fa inna fa inna ta'ata nurun domin da'a wa Allah haske ne da'a wa Allah haske ne wal ma'siyatu zulmatun shi kuma saban Allah kamar duhu ne ai fa inna fa inna ta'ata kan nuri yin da'a wa Allah kamar haske ne idan mutun ya bi hanyar Allah gaiwa Allah da kamar mutun yana tafiya ne cikin lambadin kana tafiya cikin haske ta ko ina kana ganin gaban gabanka da bayanka damanka da agunka idan mutum yana sabon Allah kamar mutum ne yana tafiya an doke wuta cikin duhu cikin daki cikin dare kuma cikin duhu kuma cikin daki ba haske to haka duk wanda ke sabon Allah cikin duhu yake tahiya baka gane waye gaban ka waye bayan ka miye gaban miye daman ka bi har bi hagun ka mun bayyana karatun ko wa kullama qawiyati dhulmatu izdadat hayratuhu duk lokacin da duhun ya karu sai mutun ya karu rudewa shi yasa in kaga mutun ya tuka rudewa da mutane da yawa galiba ma sabon Allah ne yana da ka ga mutum mashayin giya na tsatse yana da wuya ku tsaya ku kowanne dan Allah ya tsaya ya aje sa ya lura minti daya wa ka saki dan giya ko dan caca ko mazinaci da kaga akwai nutsuwa tare da shi tsakaninku da Allah dole ka san cewa wannan dan giya ne ko dan caca ne ko mabi mata ne zaka shi a kirkice ki kawai kowa ya sa kadu ai ba wanda ba za ka ba za ka rasa wanda ka sani ba a rayuwa ko wanda da cikin wannan ana samu ko barawo ko an ga bayanta eh dole ka ce wannan yana sabon Allah to in ka tsaya ka auna shi sai ga shi a dimin sai yake a rikice yake wallahi a rikice yake duk da ko zai san ka shadda ya saka giznar ya hayo babbar mota in ka sai ka shiga idan kawai gashi ne wallahi wani birbiri wani kwallo kwaddo wani gashi haka ba zai abin da kike a yarkice bai da natsuwa saboda saban Allah yana rikitar da mutum sai mutum ya kasa samun natsuwa kamar da jin tsoron Allah yana sa mutum ya natsu sai ga mutum gashi saboda karanta alkurani gashi bai da ko dala cikin aljihunsa amma yayi wanka ya sa guga sai kuma na tsammanin kasuwa suna ta jin dadin su wallahi shi kuma hasken qur'ani ne hasken ba gaba ne hasken qur'ani ne hasken qur'ani ne Allah ya sa mu wange lafiya to da mutun ya fahimci rayuwa da ya bi Allah ya huta eh da mutun ya fahimci rayuwa da ya fahimci da ya bi Allah ya huta wa kullama qawiyat dhulmatu duk lokacin da duhun ya taru izdalat hayratuhu sai ya kara rudewa ya rikici sai kullu a rikici kamar da shi in ya biyo sai ga kamar da shi ake da ya biyo da sai ce ai da shi da ake yi yanzu ba akwai mutanen da ba dama ku zauna kuna hira da su sai da su da ake eh da su ne eh sun tsargu cikin al'umma sun tsargu saboda abinda suke aiwatarwa na zinifin Allah ya sanya rikici a rayuwarsu Allah ya sauke hatta ya ta'a fil bid'i har ta ga mutun ya kai da amka cikin bid'o'i sai ga kawai mutun ya zan dan bid'a eh ko ga ne ya ai mun san bid'a ko to ka san bid'a na hanyar mutane sun gane abin ke cewa bid'a ba kawai mutan sun dake kawai bid'a wai take wando da ashe game shine bid'a la wallah ba shi gane wani bid'a bid'a shine kawai ka kirkira ka zo da wani abu a cikin addini wanda babu shi to yanzu har masu ikrarin cewa ahlus sunna ne sunan zan bid'a wallahi eh hatta daga cikin masu cewa su ahlus sunna ne 'yan bid'a ne wasu saboda sun kirkira ababe da dama wanda baya cikin tsarin salafus salih kana kaucewa manhajin manzon Allah kai bid'a duk tarin gemin ka da wannan kike wallahi in inda kilo kake yawo tsananin sunna eh eh in in in <laughs> inda shi yawo to in dai zaka kaucewa manhajin manzon Allah ka kai bid'a wallahi dan bid'a kake na daga cikin bid'a muhdatha da ta abuku take take kuma take ta cigaba da abukuwa a yanzu shine alqunutul jama'i da ake yi alqunutul jama'i ma wani jama'i shine ayi gangami a ce rana kaza ana qunutu ana za a zo ayi qunutu wuri kaza daga yace al'umma wallahi wannan bid'a ne wannan bid'a ne kawai ayi sanarwa jama'a wuri kaza kawai za a hadu masallaci kaza ko wuri kaza za a yi al'kunutu. wannan bid'a ne ba ya cikin sunna ba sunna bace sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abu ya faru kai kowa ya ji masa kowane masallaci ai kai ai cire sunna ko ne liman yayi amma duka tattaru a ce ana gaita jama'a zuwa an ayi sanarwa a hito wuri kaza lokaci kaza wannan bid'a ce ba ya cikin sunnar manzon Allah kuma yanzu masu gaba gaba cikin wannan abu masu cewa su ahlus sunna ne ba gaba ne ba wani babu da dalili wallahi ba ma da wani dalili ba ka manzon Allah sallallahu ya rayu ba ai duk abin da zai faru gare mu kafin mu ya faru gare mu ya faru da magabata su bi mu jin tsoron Allah su bi mu sanin Allah su bi mu karatun su bi mu tomi amma ga suka yi tun da kan sabon annabi ba taba tawa ba a ce gashi a zo a halu a yi qunut a waka dai bai taba yi ba shi ne shugaban halitta bai taba yi ba me yasa ake amsa can manzo Allah saboda nan ne headquarter kowa ne yake sallah eh nan ne headquarter kowa ne yake sallah amma an samu ci gaba abu a bayan rasuwar sa masallatai sun yawaita ba taba jin sun taru wuri ba suna suna kunutu ba ba sa yi in a kowa kawai ka su ka fahimta abun yana yi kai a masallacin ka kun yi da sallah ko cikin sallah kawai liman sai kun yana kulutu. ba shi ake ba jama'a idan kun ba la eh ba shi ake ba kawai yi kawai ne ka zo abu kaza ya faru ai shi me yasa ga ce a samu liman faqihi saboda in ya fahimci halin da al'umma take ciki to sai ya sada su da Allah subhanahu wataala ne fiqihun kenan kawai Allah ya dace da mu to sai mutun ya koma cikin bidiya, sai ga shi kawai yanzu gashi nan ya dan bid'a wannan shi kana ganin su gashi nan yana jin kasa a game kawai sai na gani a'a ai barin game na sa wai mutun ya saurin tsuwa sa kare kawai malam <laughs> wallahi <laughs> haka haka abin nan kinsa sai ta karkarewa akwai da waya tsuwa yanzu ga harin gashi amma sai yanzu sai a nan baki wannan abu a sha shafa ko saboda a gano ya wajen ne <laughs> malam baka lokacin kai na wani kuma sai ga shiga shi nan kawai an zo a zauna a service da maza da mata ana ta hira sai gaske gashi nan ya kewa shi cikin matan mutane an zauna ana ta hira wai mu ce wai collect wai koleg ce wai wai wai koleg ce kai koleg ga gari ai an yi kul da kai wallahi cikin mutar jata ba eh ba ruwan Allah Allah ya sauke ko gaske mutum yana ba mata hannu to a zo a gaira da mace a duka ai wannan waye-waye. ne ai ba wani abu ne ai ba wani abu ne ba wani abu ne ko ba Allah bayani ba wani abu ne wannan duka wani daga cikin abin da aka kirkira da sakka cikin addini wa dalalat da kuma abubuwa na bata abubuwa na bata wal umuri al muhlaka da abubuwan suke halakar da mutane abubuwan da suke kawo halaka wa mutane wa شي بما yash'ur kuma zai fara shi bai ma ba na wannan ba sai mutun ya fara sai ga tun yana sa ana masa addu'a ce wallahi malam dai a tanya mu da addu'a sai ga ai akwai wani ne aike sa kamar kamar wankan yuka ne eh yana aike sai na ja ai malami ne yana yi sai a zo a ce a ah, ai za a masa rukuya ne amma sai a ce sai an yanke bakakin kaji wannan ko kana ji ka san kayarci ne mutum ya bar hanya ko a ce a ah, akwai wanda fahimci in kawai za a yi sai a ce a ah, sai an sai dan rago an yi an yi sadaka wannan duk yana cikin abubuwa na tsaye tsaye ba inda aka ce aka mutun karatu sai an yi sai an yi sadaka ba abin da aka ce sai an yanke abuwa an abun nan wannan nauyi na na shirka Allah ya kare mu ma da yake cewa ka a'ma ka ce makaho ne ukhrija fi zulmatil layli yamshi wahda ka ce makaho ne aka fitar da shi cikin duhun dare kuma yake tafiya shi kare ba da jagora dan yake tsammani musamman irin wannan lokacin daga ga ƴan agogo da guje ga ƴan ta ga ƴan motuna ga ƴan motoci ƴan benz eh ko kuma da ai ko ba komi dai ko da kare ta isa ka samu tun ya rikici makaho cikin duhun dare a hanyar masu idanu ga yan adai ta dan karin uban ganya ga masu gaza da dan karin ta ganganci ga yan abu suka ce ku wuce dubu kuɗi ba ga yan matasa yan bankanka da samun absonic kuma ga makaho a hanya kuma cikin kuma da dare to me yado ma ya ƙara sa dan Allah eh me idan ba ya ƙara zabulantana tana makaho to misalin wannan mutumin misalin makaho ne da ya fito a wannan a wannan yanayi malike cewa wa taqi hadhihi dhulma a kwana a tashi wannan tuhun yana karuwa hatta tazhara fi ainihi har kaga idan ma sun yi baki sai ga mutum gashi nan ya hito kaga ga kira gare su kaga wani arna arna wallahi thumma taqwa hatta ta'lu alwajha sai ga kuma tana karuwa har ta mamaye huska baki daya wa tasiru saudaa sai ga wasu ga nan ta zaman to baka kilin wulik hatta yarahu kullu ahdin har duk mai fa'inta ya gano cewa wannan mai sabo ne ana ganewa a dai eh, bari ga muku a da Allah ko akwai bayin Allah da Allah ya taimake su saboda alakar su da Allah in ka zamanto mai kokarin ibada wallahi suna ganewa akwai wanda fa ya kalle kamar su ba zai gano kana kiyamul lili ko ba ka yi daga kallo kawai saboda Allah ya sanya masa wani haske a zuciyarsa ta wanda ba ba kowa bake samu wannan abu sai wanda ke da wannan ke da wanda ke yin wannan abu sun gobe da kamar suna suna fahimtar junansu ina fata kuna ganewa kawai zai kalle ka zai gane ka akwai wani cikin magabata suka da wani ɗalibin ilimi ne aka haɗu to sawani a rage kwana <laughs> wani a rage sai da ya zauna ya gano ashe karatu aka yi masa eh a rage kwanan ashe yawan tashi cikin dare Allah yana sanya haske a idan huskar mutum sai da shi wanda ke kirda ke wannan aikin Allah zai taimake sai ya gano suna gane ƴan uwansu <laughs> kun bai ci karatun Allah ya dace da barkujin nan za mu zo da wata magana daga cikin sahabban ɗaya da cikin sahabban Annabi Muhammad shi da Abdullahi dan Mas'ud Mallam ya ka ce wa qala abdullah ibn mas'ud inna lil hasanati diya'an fil wajh aikin alkhairi abdullah dan abbas afwan aikin alkhairi yana da wani haske a a huska yawaita aikin alkhairi na sa huskar mutum ta yaso ko da bake ne ko za yana wani kelli yana wani haske masha Allah kaga shi gashi baki amma kuma bakin yana yana haskawa kamar an sa madubi a cikin rana saboda iman sai yake cewa wa nuran fil qalbi kuma sai Allah ya sanya masa haske a zuciya zaka su abubuwan da sun zo sai ya natsu sai ya natsu sai ya bibi ai magana kaza kaza ne kamata ya magana kaza kaza ya kamata a magana kaza kaza ce sai ga kawai ana masa ana yi masa tambaya sai kawai tunani za shi sai Allah ya halarta masa da abubuwa sai ga kawai abu kaza ya dace da kaza abu kaza ya dace da kaza sai a wuce rugo shirka ta aiwa na babban malami ne shin wani duk karatu ne ba cike kaza ba haske ne na aikata aikin alkhairi Allah ya sanya masa a zuciya wa quwwatan fil badan kuma Allah zai sanya masa ƙarfi a jiki duk yadda kai ke ayyuka shi da ke lankwalan kasai gare kai in yana taki kana ganin shi fi izzatin cikin guwa eh akwai gagara ta da shi jikin karfafa ne kuma da saboda ai kuri ba yana yana azkaru sabahi wal masa yayi azkar da sahi kaga aku addu'o'i ne wanda in kai ba abun da zai tutar da kai in jiman dan Allah ko akwai kariyar mala'iku da Allah zai sake kare su haka yana cikin wannan power da ƙarfi sai da kowane aljani ya fi sai ya muku shi wuce wurin kawai a wuce ba abun da ke ji tsoro mun mace kace to wannan shine wa quwwatan fil badin Allah ya sanya ƙarfi kan kaga shi da karsashi baya kasala wajen ibada da neman neman ilimi wa mahabbatan fi qulubil khalqi da kuma soyayya a cikin zuciyar bayin Allah sai ga bayin Allah suna son shi abun soyuwa ne a cikin zuciyar mutane al'umma tana tana kaunarsa tana son sa dalilin dalilin aikata nagartaccen aiki da Allah yake so sai ce wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajh amma ita mummuna tana sa huskar mutum ta yi baki sabon Allah yana sa ko kana farin mutum a ranka huskar ka baka ce wulik amma ba kowa wace gane wannan bakin ba sai wanda yake nagartacce mutum da kirki wa zulmatan fil qabr sannan kuma duhu ne a cikin kabari baka gane sakare ne sai ya shiga cikin kabari wa wahanan fil badri sannan kuma da da da kasala rauni a ciki me yasa Allah ya cewa Allah ya cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa illa qalila kuduba ayar ina son jama'a daliba a matsayin dalibai ilimi ko kamar mu yi wa kanmu tsari na tadabburin alqur'ani wallahi zuce ka za ta mori a rayuwa ka dinga dauko aya kadai ka karanta ta manzo Allah yana sallah da aya guda ya ta maimaita kusan hikimar wannan yana tadabburi ne yana istinbat ne istinbat shine ka ciro wani abu da ake son ka fahimta kuma da da Allah ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum tace wa idza qamu ila salati qamu kusala muhalla shahid wa idza qamu ila salati in za su tashi zuwa sallah aka kira sallah to duk munafiki Allah ce qamu kusala sai gaji cikin kasala yake sai ji damuwa da kasala kai to me dalili sai Allah ce yura'un nasa dalilin sun saboda suna yin riya ne saban Allah shi ya jaye musu me kasala kuma karatun saban Allah shine ya ja musu me kasala biye da gosu ke jin fawa to da an zo aikin Allah sai ga ji jikin su yana rauni ba sa yi sai ce wala yadhkuruna Allah illa qalila ba kowanne bake ambatan Allah sai ya kadan daga cikin su sai ce wa nafsan rizqi kuma sabon Allah yana kawo tauyar arziki abin da ya kamata ka samu in misalin bilakinka a wuni Allah ya rubuta cewa zaka samu wani abu sai zaka samu jika 100 a wuni duk inda zaka dinga samu jika 100 to dalilin sabon Allah tana ta kawo jika 10 ke dalilin sabon Allah to ne zai ce ai kuma ai Allah ya wa kana amrullahi qadaran maqdura ai tun can an riga an rubuta <laughs> wannan daidai yake da cewa duk wanda ya misali wanda yayi addu'a lokacin da zai fita daga cikin gida ko kuma azkaru sabahi wal masa ko ya roki Allah wata bukata addu'a tana canza kaddara inda manzon Allah A gani mun karanta bai ko addu'a tana canza tana canza kaddara Mutum ne sai yake addu'a Allah ya bashi jamila sai Allah ya rubuta zai yi accident ya yi kariya guda biyu a tsohon dama guda uku a tsohon abu to shi kuma ga abin da yake so sai Allah ya karba sai Allah ya ce malakuto a hasawa sa jamilan amma ya fado kar ya ji ban da kariya an karba ko ba karba ba <laughs> kuma an karba da wanda da waccan da Jamila da wannan wanne ne yafi maimanci? Labe ta bi ta bi Jamila maimanci. saboda in ba ka eh <laughs> Allah ya dace da Jamila ma ba ta zama ko to irin wannan ne sabon Allah sai ya jayo abin da ya kamata ka samu na alsi Allah ya ce mala'iku to saboda bai bi mu ba mu ma mu kuntata masa sai a cire Allah ya ce falamma asabunan taqamna minhu ko kuma Allah ya samu wani lafiya sai yake cewa wa bughdatan fi qulubil khalqi da kuma kyama a zukatan bayin Allah sai ga mutane kawai mutum baka mai komai ba amma saboda saban Allah da kai an ce ka ai wani ai mabiyi mata ne bi da yake sa shadda yake hawan mota yake kaza yake kaza sai ga shi bai da kima ko mutane na kyamansa to za mutum ne ba an kai Allah shi yahe muna Allah ya sa mu wani lafiya amma an jima ana wa Allah ta tsageranci da ta'addanci Allah na shanyewa akwai mutanen da wallahi ba yadda za a yi al'umma ta so su ba yadda za a yi kai yanzu mutumin da za a turo ma diyar kanansa karatu a gidansa ta mata ciki ai ka zan ko cike iska ma wannan ubana eh diyar kaunarsa ko ƙaninsa ta zo karatu da sunan lakwal a gidansa kuma ya lallaba ya mada take ai ka san ko cikin ɗan iskan ma wannan uba ne to ta ya za a yi Allah bayan Allah su san shi eh Allah ya rufa ku da asiri to mallake ke cewa mu ƙara gaba ala akusar lokaci wa minha daka abana na shida daga cikin tasirin sabon Allah bayan yana sa mutun ya dinga jin cewa a makance ki tafiya to annal ma'asi tuhinul qalba wal badana sabon Allah yana gajiyar da zuciya da kuma jiki baki da yana rauyar da zuciya yana sa mutun yayi raunin zuciya yana sa mutun yayi raunin jiki yana mutun yake kato inge har yana saɓan Allah to jikin zai zama to da kwari amma da mutum yake eh, mai yawaita ibada wa Allah to jikin yana ƙarfi misali sai yana yawan jin daɗin ka misali a Qur'ani ko dan ba ma yawan fahimtar sani ba ma abubuwa da dama ko ba ma tadabburi muna karantawa amma ba ma tadabburin ku yi bisu isra annabi Musa alayhi salatu wassalam a qasas da Allah ya bada labarin cewa gashi yana fada da muke eh, suna dan sa banu Isra'ila kuma baqibce suna fada da yazo raba su Allah ce fa wakazahu Musa faqada alayhi kalmar fa wakazahu Musa faqada alayhi duk ka fahimta ciki miya alwakazu da larabci idan ka ce alwakazu shine ka ture mutum ka ce ta yi haka shi ne alwakansu ko alwakan ka ce ta yi kaɗan bugi mutu haka shi ne alwakansu to Allah ce fa wa Musa sai Musa ya dan buge sa kare ta kai tafi haka faqada alaihi kawai sai mutu saboda noshi annabawa <laughs> wannan kawai ya ran silar mutuwarsa duba da kyau fa wa Musa haka masa kawai tafi faqada alaihi wannan bugan da ya masa har ya kasa jura saboda su annaba su fi kowa imani da ta aikin kwarai kuma jikin mai karfi ne sai ya faqada alaihi sai gashi kawai ya kwanta ya mutu ashe duk yadda mutum yake da rauni yake da sililin ciki, in har ya kasance eh, mai yawan ibada wa Allah ku gansa jikin mai karfi ne yanzu dan Allah tsakanin masha Allah mutane manya manya irin mutubgajin jibgan mutanen nan da ɗan duk masu ƙarfi ga mutum zai wuni yana sake eh, telamkin sima ko na hatsi ko na abun nan amma bai gaji ba amma in kana son ka sha maki to ka hada shi da aljani yanzu da iske wale mi gashi nan kamar kama fut ya huci ya wadu sai ga shi yana ruqiya yana jibga wa aljani kashi <laughs> ko ba eh gashi dan sirini da shi ba kowa ba sai ga shi yana ah, yana wa aljani yana yana ma aljani fada yayi har ma ya bashi kai har ma ya mare sa ya ja masa kunne har ya masa barazanar konawa amma mutum tibigeyar a ce aljani sai haka ai abu kaga asabu me ya ka wannan ai tasirin qur'ani yawa ta karanta shi yasa mutum yake samun azama da kuma karfin da zai iya fuskantar sa amma kai ka san fada da abin da baka gani ba karin al'amari bane Allah ya sa muna fahimtar al'amari to mu ƙara gaba a kis da yazo da yazo kasar eh, Madiyana Allah yake cewa sai iske eh, wata al'umma tana sharwa tana sharwa a gefe su kuma ga wasu mata guda biyu suna kare dabbobin su akan su cakuda da wayannan dabbobi qala ma khatbukuma ko sai ta bi su miye labarin qala ta la nasqi hatta yasdira ri'a so cewa abuna shaykhun kabir a kisar da aka bayar sai Allah ce fasaqa lahuma fasaqa lahumma ibnu kathir alaihi rahmatullahi ta'ala sai ke cewa anan fasaqa lahuma a wannan rijiyar akwai wani dutse da ake dorawa to wannan dutsen shi kadai annabi Musa sai guddasa shi kadai ya guddasa ya doke sa wanda al'umma kusan mutum goma ko bakwai suke zama su doke sa sai gashi shi kadai ya gusar da wannan dutsen to ya kai aka gado wannan lokacin da take cewa ya abatista ajruhu inna khayra man ista'jartal qawiyyul amin kalmar alqawiyyu nan, to an dauko ma'anar ce lokacin da yake ta fahimci lokacin da yake zuda wannan dutsen kaga shi shi kadai ne kuma sai abun da jama'a take aiwatarwa ashe yawaita ibada wa Allah yana sa karfin jiki a jikinka game da yawan sabon Allah duk girman jikinka ba washe ce fankan fankan bata bata shi. <laughs> ina ba da mafaita in ne mun bayyana misalin ruqya to zamu iya fahimtar kowane misali malam haka ne jama'a yana da wuya ka iske cikin malaman ruqya mutum goma ka iske su duk jibga jibga ai ba jibga jibga bane ba haka bane sai ka iske mutum al'antewa ne yana da masul jinni ya buge wancan hanya gwada she amma ana zuwa gun malamin kawai kallon sa zashi sai ya zauna kawai kallo kawai za a yi sai an ƙare <laughs> haka ko ba ka ne sai Allah shi yin kansa ne a'a alqur'anin ne Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya to malai yake cewa annal ma'asi tuhinul qalba daga eh, saban Allah yana raunar da zuciya wal badana da jiki amma wahanul qalbi fa amrun zahir malai ce abin da ya shahi raunin zuciya abu ne wanda ya fito fili kowa ya san sa bal la tazalu tuhinuhu hatta yuzilu hayatuhu bil kulliyah ba zai gushe ba in kana sabon Allah zuciya tana rauni tana rauni tana rauni har da zaman to ba wani karfi a tare da ita wa amma wahnuhu wahnu lil badani amma abin shahi rauni na jiki fa innal mu'mina quwwatuhu quwwatuhu min qalbihi shine imani karfinsa a zuciya ne yake ba a jiki bane karfin a zuciya yake wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badnuhu duk lokacin da zuciya ta karfafa ta tai karfi to sai ga jikin ma ya yayi karfi shi yasa bahaushe ke cewa eh, subhanallah game da abin da ya shafi zuciya kamar akwai zuciyar mu abu ayin amma halin ne babu ga wanda zuciyar shi take da rauni ga abun amma bai yi alkhairi ko kuma da akwai wanda shi kuma gashi yanzu abin da take gare shi ba zai iya baki shi kanka wace kuma shi zai zama bai da kudala saboda zuciya tana da me tana da tarfi akwai wanda kuma gashi ya tara amma saboda zuciya ba ta da karfi bai yin alkhairi ko kuma cikin kana ko masha Allah shi yasa jama'a mu ta addu'a Allah ya karfafa da zukatan mu ya Allah ya karfafa da zukatan mu yace eh, wa amma al amma wanda yake fajiri mai sabon Allah fa innahu wa in kana qawiyal badni shi koda ya zama to jikinsa yana da karfi fa huwa adhafu shay'in inda al to zai zama to mafi rauni a lokacin da ake da bukatar nuna karfi fatakhutuhu fatakhunuhu quwwatuhu inda ahwaj ma yakunu ila nafsihi sai karfin ya ya kha'ince sa sai da mun to baya da amfani a lokacin da ake da bukatar sa lokacin da mutum yake da bukatar karfin sai sai kasa masa ya kasa masa amfani sai ma ta to dan uwa mai karatu da kai mai saurare to ka lura ka sa hankali ka zirba tunani quwwata abda quwwata abdani faris wa rum karfin faris da kuma daular rum ka dubi ƙarfin Paris da kuma ƙarfin da ƙarfin Rome kaifa khalatuhum inda ahwaj ma kanu ilaiha yadda shi ƙarfin ya ha'ince su ya yaudare su lokacin suke da buƙatar wannan ƙarfin jama'a bari in bada misali anan kusan dai in ana maganar ci gaba a duniya ko in aka dauko Faransa ba a zancen Niger ko tsakani da Allah in ana zancan ƙarfi kusan duka fisans mondial ta hada ba ta da fisans mondial tana ci ko ta cikin kasashe wasu fisans mondial duk da wannan fisans mondial cikin da take da shi amma sai gashi a rana tsaka kasar Niger da bata duka miliyan 25 ba kawai suka fada da kuma bawa da wasu kayan yaki na azo a gari ko kuma da sai gashi a rana tsaka Nijar tana wa Faransa eh, hurjin Musa kuma a lokacin da ita Faransa take nuna cewa ita wata ce a duniyar take takama da duk abin da take takama da shi ba ma da wani abin san me dalilin dalilin guda ne shi ne malam ya kawo muna cewa shi mai imani karfinsa a zuciya yake shi kuma fajiri ai da daga cikin abun ne ya samu ya samu su jaraba da musiba malam wannan musibar ta auren jinsin wallahi ba karamar musiba bace ina mai tabbatar muku na rantse da Allah wallahi abin bana kafara akan abun da zan faɗa da Niger ta yarda ta bada goyen baya akan harakar eh, harakar eh, maɗigo me sunan su da turanci lesbian da ta bada wannan goyen baya akan wannan ko na rantsa muku da Allah yanayin da za mu shiga ko wallahi alazim wanda ke ke cikin kabari ake jibga musu gashi sai mu jin dadi amma daga cikin abin da Allah ya taimake mu tsayawa akan tafarkin Allah da yakar zalunci daga cikin abin da ke kawo Allah ya sanya ka zamanto ka tada gaba da kinci a gaban maki to shine Allah ya muna aka waye gari sai gashi prime minister su shi ma yana aure da namiji kai tsabar sakarci da wawanci da aka zo mun zo ƙarshen duniya ka auri namiji ka jibi cikin namiji dan Allah tsakaninka da Allah ƙato dan uwanka shi ƙato kai ƙato ka jibi ƙarshen lalaci a duniya da za a yi ba taɓa laifi ba a duniya da ta kai aka fusata Allah Allah ya juye duniya kamar ruwaki babu a tarihinta tun farko har ƙarshe ba laifin da aka wa Allah Allah ya sa aka juya fa ja'alna 'aliyaha safilaha sai wannan aikin shi wallahi wallahi yanzu faransa ba ta da taurar kima daraja a duniya duk wani ƙarfin da take takama da shi malam ya rushe dalilin saban Allah yayi muni ga kafirci kuma sai aka ƙara wa Allah akan wasu ababe abubuwan sun yawa to Allah ya rufa mana asiri har yau malama zata ce cewa jama'a ku yi hankali mu yi hankali da mi da sabon Allah malam yake cewa kaifa khadatuhum to yake dibe da Rum da Faris da lokacin su ne ake ji babbar daula a duniya in yadda karfin ya rudar da su ya kha'ince su a lokacin suke da bukatar wannan karhin wa qaharahum ahlul imani bi quwwati abdanihim wa qulubihim ma'abuta imani suka yi galaba a kansu suka ci nasara a kansu da ƙarfin zuciya da kuma da zuciyancan da ƙarfin ƙarfin jiki wannan karatu ne mai girman gaske ɗan uwa akwai buƙatar mu dinga mai da hankali sosai sosai domin mu fahimci al'amura na na karatu wannan littafin wallahi alazim in muka tsaya muka mayar da hankali abinda ake cewa mayarwa to ba shakka za mu samu fawaid fa'idodi masu ɗimbin yawa Eh, za ku gana ta karatun ba an yi shekara ana yi har yanzu kuma ba abun da ko abun da muke da bukata shine kawai in nuridu illa al-islahu mastata'ana ya gyara muke bukata kuma wallahi alazim Allah shaida ne ni na fi kowa kaunar na gyaru sannan kowa ya gyaru aka ne aka ce ko aka ce da gidanku da gidansu gwara eh, da garin su gwara garin ku da garin ku ma ko garin ku da su gwara a gidan kuma gwara ɗakin ku kuma gwara kai da kanka ko to Allah ya samu wani lafiya duk da bai koyar cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi shi shi abinda Allah ya fata ku anfusakum wa ahlikum nara to muna fatan da mu da malam da ya rubuta littafin da mu da muke karantawa Allah ya ba mu lada kuma Allah ya gyara zukatan mu ya Allah ka tsare mu daga sabon sabon kama zahara minha wa ma batana Allah ka tsare mu Allah ka sanya zukata mustaka da imani da kuma yaqini gare ka ya Allah ka sauka mana da mana mai tarin alkhairi da albarka wannan ruwan da ka saukar Allah ka sanya mana albarka ciki Allah ka ƙara mana daidai bukata masu alkhairi da albarka Allah ka sanya mana wannan ƙasa ta zamanto aminatan mutma'inna ya Allah ka ƙara aminci da kwanciyar hankali a ƙasar mu jami'an tsaron mu Allah ka kare mana su ka ƙara albarka a rayuwar su wanda kashe kuma Allah ka ka jikan su ka gafarta musu Allah ka karbe su a matsayin shuhada a wajenka muna roƙon Allah subhanahu wataala wajen wurin wannan ƙasa Allah ka kama hannayen su Allah ka shirye da mu hanya madalaciya in ka mu Allah ka sanya alkhairi da albarka cikin kasuwancin mu baki daya Allah ka sanya mu wanye lafiya ɗaliban ilimi Allah ka sanya albarka a karatun mu Allah ka ba mu ilimi mai albarka mai amfani Allah ka kai mu ilimin da ba albarka